já escrevi um livro sobre os pontos de cultura. É, cuidei, da, idealizei a proposta há seis anos em Brasil, quando trabalhei com o ministro Gilberto Gil é, no governo federal do Brasil, com o presidente Lula. Hoje são mais de 3 mil pontos de cultura em todo o Brasil, em aldeias indígenas, eh, com pueblos, eh, assentamentos rurais, eh, em, em las periferias, las favelas, e também com universidades, com grupos de vanguarda. Estou aqui exatamente para apoiar a, a iniciativa do povo de, de, Argentina. Esta é uma ideia que se espalha, porque eh, assim com muitos pontos espalhados por toda a América do Sul, nós vamos percebendo nossas proximidades de povos que vão construindo uma nova humanidade, onde o ponto de cultura pode ser também um ponto de paz que se realiza com muito afeto, muita arte e muito encantamento.